Hebreërs hoofstuk 3. Daarom broers, wat vir die Here afgesonder is en deelgenoot is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardige ag as Moses, net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. Christus daarteen is as seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as jy sy stem hoor, moet jy nie hardkoppig wees nie soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart. Hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paie nie leer ken nie. Toe het ek in my torene eet afgelê en my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons entheid volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê: Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggame in die woestyn agtergebly het nie? Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was? het hy 'n eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie.